ให้ทุกท่านกลับมาสำรวจว่าขณะนี้เรานั่งอยู่อย่างไร ดูว่าการตั้งแต่หัวจรดเท้านี้เป็นอย่างไร ตั้งตัวตรงไหมคอเอียงหรือเปล่า ตึงหย่อนตรงไหนถ้าเราเริ่มต้นสังเกตตนเองอย่างถูกต้อง สติเป็นเรื่องที่เกิดขึ้นง่าย ให้เรานั่งเจริญสติไปด้วยเราเคลื่อนไหวไปด้วยเพราะว่าถ้าเราฟังด้วยเคลื่อนไหวไปด้วยบางครั้งเราอาจจะไม่ต้องฟังเนื้อหาเลยก็ได้ แต่จิตเราจะสัมผัสอาการที่มันเป็นอยู่ในกายในใจ การเจริญสติมันเป็นกระบวนการพัฒนาธรรมชาติภายในให้โตให้โตขึ้น ให้ตื่นตัวขึ้น ผู้ที่ฝึกเจริญสติ อย่างถูกต้องต่อเนื่อง ผลการปฏิบัติ จะปรากฏออกมาอย่างชัดเจน เป็นกระบวนการตามธรรมชาติ ไม่ใช่เรื่องความเชื่อแบบลอยๆ เป็นกระบวนการธรรมชาติมากๆ ที่จะปลุกเราสภาพรู้ตื่นเบิกบานขึ้นมาจากข้างในเรา เงื่อนไขของผู้ปฏิบัติที่จะทำให้สติสัมปชัญญะ เติบโตขึ้นบริบูรณ์ขึ้นนี้ถ้าว่าโดยพื้นฐานแล้วนี้ อันดับแรกท่านบอกว่า มีความเป็นอยู่อย่างสันโดษเรียบง่าย จัดสรรสภาพภายนอกภายในไม่ว่าจะเป็นเรื่องการงานหน้าที่เราต้องวางสิ่งเหล่านี้ออก การคุกคีพูดคุย หรือเสพสื่อที่ไม่จะเป็นต้องวาง เป็นไปอย่างเรียบง่าย สบายๆ ไม่ว่าจะเป็นการอยู่การกินสันโดษได้เรียบง่าย เป็นผู้มีฮิริโอตปะเป็นพื้นฐานของจิต ฮิริและโอตปะคือความอายชั่วและเกรงกลัวต่อบาปเป็นพื้นฐานของ ความมีระเบียบวินัย ความชัดเจนต่อ เส้นทางตนี้ อายชั่วคือ พฤติกรรมที่ไม่พึงกระทำ แม้แต่ความรู้สึกนึกคิดที่เป็นไป ในใจเราแล้วส่งผลต่อความเผารนจิตใจส่วนเราคิดอะไรไม่ดี แล้วมันร้อนขึ้นมานะ ความร้อนความทุกข์ที่เกิดจากพฤติกรรม โดยเฉพาะความความคิดเราพูดถึงเรื่องสัจจะภายในนี้จะพูดถึงเรื่องวิธีคิดการคิดและผลของความคิด นั้นเมื่อใดก็ตามที่เราเริ่มสังเกตว่า พฤติกรรมทางจิตของเรา ไม่ถูกต้องดีงาม เกิดความรู้สึกสะดุ้งกลัว ไม่น่าเอาไม่น่าเป็นกับภาวะเผารนอันนั้น ภาวะอย่างนี้เป็นผู้มีฮิริโอตปะเป็นพื้นฐานของจิต เป็นผู้มี เป็นผู้เห็นภัยในวัฏสงสารคำว่าวัฏสงสารในความหมาย ในระดับศีลธรรมจริยธรรมก็คือ การเวียนว่ายตายเกิด พบแล้ว พบเล่าต่างที่เราเชื่อกัน เกิดแล้วตายตายแล้วเกิดเกิดแล้วตาย แต่ความหมายที่แท้จริงก็คือ การที่เราปรุงแต่งคุกคีผลิตเรื่องราวขึ้นในใจ ซ้ำแล้ว ซ้ำเล่าซ้ำแล้ว ซ้ำเล่าโกรธซ้ำแล้วซ้ำเล่าเบื่อซ้ำแล้วซ้ำเล่า ทุกซ้ำแล้วซ้ำรอจากจิตที่วางไว้ผิด ความคิดที่ไม่ถูกต้องเกิดขึ้นพอรนภาวะซ้ำๆซากๆ ตั้งแต่เกิดจนถึงปัจจุบันเนี่ยเราเกิดความเบื่อความเซ็ง ความกลัวความวิตกกังวล ความเครียดความอึดอัด สิ่งเหล่านี้เป็นสิ่งที่ไม่น่าเอาไม่น่าเป็นควรจะยุติลง บุคคลที่มีความรู้ความเห็นความต้องการที่จะสิ้นสุดเรื่องแบบนี้สภาพในการพัฒนาสติสัมปชัญญะถึงจะเป็นไปได้ด้วยดี แต่ถ้าเรา มาร่วมกิจกรรมการฝึกฝนเพียงด้วยถูกหน้าที่การงานหรือว่าถูกเชื้อเชิญถูกขอร้องให้มาเนี่ยพฤติกรรม หรือการเต็มใจที่จะทำอย่างเต็มที่มันจะไม่ไม่มากพอ แต่ถ้าเราเริ่มเห็นว่าชีวิตของเราที่เกิดมาจนถึงปัจจุบันนี้ เราถูกความวิตกกังวล ความเครียดความอึดอัดบีบคั้นจิตใจเรามามากพอแล้ว ทำอย่างไรสิ่งเหล่านี้จะยุติลงจากชีวิตเรา ทำอย่างไรสภาพแห่งความผ่องใสปลอดโปร่งโล่งใจจะมีในทุกกิจกรรมของชีวิตเรา ตั้งแต่ตื่นนอนจนถึงหลับนอน ในระหว่างวันเราสังเกตไหมตื่นมาตั้งแต่เช้านี้ สดชื่นไหม สดชื่นสักแป๊บหนึ่งเราก็จะหดหูลงอีกหดหูสักแป๊บหนึ่งเราก็จะผ่องใสอีก สิ่งนี้จะวนไปวนมาซ้ำๆซ้ำๆซ้ำๆทำอย่างไรภาวะแช่มชื่นเบิกบาน จะสะเทียนกับเรามากกว่าความหดหู่ซึมเศร้าความต้องการแบบเนี้ย ถ้าเราเกิดขึ้น ความมุ่งมั่นที่จะพัฒนาสติสมัญญะถึงจะเป็นไปได้อย่างอย่างลงตัว กระบวนการสุดท้ายหรือองค์ประกอบสุดท้ายก็คือ มีเพื่อนมีกัลยาณมิตรผู้รู้จริง คอยเป็นที่ปรึกษา คอยเป็นบุคคลต้นแบบคอยชี้แนะ ให้สติสัมยะเติบโตขึ้น องค์ประกอบสี่ประการนี้ท่านเรียกว่าเป็นถือว่าเป็นสภาพธรรมที่ให้เราลาดเอียงไปสู่ความสมบูรณ์ของสติสัมปชัญญะทบทวนอีกครั้งนะหนึ่งความเป็นผู้มีความสันโดษเรียบง่ายคำว่า สันโดษเรียบง่ายเขารวม ด้วยคำว่าสำรวมระหว่างสันโดษต่อการใช้คำพูดการอยู่การกิน ต้องต้องแปลด้วยไหม นะดังนั้น เอาสี่ข้อนี้นะหนึ่งความเป็นอยู่อย่างสันโดษเรียบง่ายไม่คลุกคลีสองความเป็นผู้มีฮิริโอตปาเป็นพื้นฐานของจิตสามความเป็นผู้เห็นภัยในวัฏฏสงสาร คือเห็นว่าจิตที่เดือดร้อนแล้วแล้วเล่าเล่า ไม่ว่าจะด้วยเหตุอะไรก็ตาม มันน่าจะสิ้นสุดลงก็สี่มีที่ปรึกษาที่ดีเรียกว่ามีกัลยาณมิตร ถ้าสี่ประการนี้สมบูรณ์ สติสมญาจะคล้อยเอียงไปสู่การเจริญเติบโตได้ He, hello. He's talking about the four requirements or conditions that we need in order to develop our mindfulness for mindful meditation. These four conditions are the first one is solitude. You need to stay in solitude, being able to live a simple life without distractions the second one is the ability to have the sensitivity for sinful actions. He Otapa refers to your sensitivity for any ne- negative actions. The third one is the ability to see the misery of staying in the circle of birth and rebirth, What Song Songsan, the birth and rebirth. The, the, the desire to, to get out from this circle. Number four is to have friends who are inclined to lead you to good actions and good karma. จริงในความหมายของวัตฏสงสารในความหมายของสัจจะแท้ๆนี่คือกระบวนการการปรุงแต่งเกิดดับในจิตเมื่อเกิดความรู้สึกนึกคิดเศร้าหมองครั้งหนึ่ง ชื่อว่าเกิดความทุกข์ครั้งหนึ่ง แล้วก็ดับครั้งหนึ่ง วัตฏสงสาร น้อยใหญ่น้อยใหญ่ ถ้าเราสมองเรื่องนั้นนานชื่อว่าเกิด พบใหญ่สมองกับเรื่องน้อย แล้วก็เกิดพบน้อยพบใหญ่ ในความหมายนี้มันจะเกิดในคนทุกคนทุกชาติทุกภาษา ไม่ใช่ความหมายในเชิงของศีลธรรมจริยธรรมที่เราเชื่อกันแบบนั้น การปรุงแต่งนึกคิดที่เป็นไปในจิตในใจของเราซ้ำแล้วซ้ำเล่าถ้าเราคิดดี ชื่อว่าเกิดดี ถ้าเราคิดชั่วชื่อว่าเกิดชั่วแล้ว ผลของการเวียนว่ายตายเกิดเหล่านี้มันจะนำมาซึ่งความหนักหน่วงทวงทับ ถ้าเกิดดีก็มีความสบายใจนิดๆหน่อยๆ แต่ถ้าอยู่อย่างผ่อนคลายเป็นอิสระ จะสามารถเลือกเกิดได้ทีเดียว He's talking about the circle of birth and rebirth mm, as something that has relations to our state of mind. If you are trained, if you are well trained to have a decent or pure state of mind, that will incline for you to have a good life or even a good rebirth. And in opposition to that, if you stay in a bad state of mind, that can incline you to have a bad rebirth. นี้การปฏิบัติการเจริญสติ เมื่อเราจัดสภาพอือเบื้องต้นคือการสำรวมระวังเท่าที่สังเกตหลายๆ วันมาสองสามวันมา ท่านทั้งหลายตั้งใจกันได้ดี มากพอสมควร ถ้าลดการพูดคุยคลุกคลีกันลง ในระดับที่สำรวมวาจาได้มากขึ้นภายในสี่วันหลังนี้จะเกิดความชัดเจนมากเพราะว่าการคุยพูดคุยถือว่าเป็นอุปสรรคเบื้องต้นทีเดียวของการเจริญสติ In the process of developing your mindfulness or your mindful meditation, it is important that you keep talking to the minimal that o u try to reduce uh, the contacts, the communication contacts, and try to be quiet and stay calm. เมื่อเราสำรวมวาจาได้แล้วนี่การกลับมาเรียนรู้ภายใน จะเริ่มง่ายขึ้น ง่ายขึ้น แล้วเราจะมาสังเกต การเคลื่อนไหวภายนอก ยืนเดินนั่งนอนคูเหยียดเคลื่อนไหวหลายท่านทำในรูปแบบคือเดินจงกรมสร้างจังหวะทำได้ดีมากทีเดียวทำได้ต่อเนื่องทำได้ยาวนานขึ้น แสดงว่ากายกับใจเริ่มเข้ามาเรียนรู้กันได้ดี แต่เงื่อนไขของการทำอย่างต่อเนื่องเนี่ยมันหมายถึงการต่อเนื่องตั้งแต่ตื่นนอนจนถึงหลับนอน เป็นการเฝ้าสังเกตตนเองอยู่อย่างนั้น สังเกตตนเองเหมือนเหมือนหุ่นยนต์ตัวหนึ่งมันเดินไปเดินมาทำเล่นๆลืมแล้วก็เริ่มต้น ลืมแล้วก็เริ่มต้นใหม่ไม่ว่าจะอยู่ที่ไหน เข้าห้องน้ำอยู่ล้างหน้าแปรงฟันอยู่ทำกิจกรรมอะไรอยู่ทานข้าวอยู่เคลื่อนไหวเล็ก ๆ น้อยๆใส่ใจลงไป ใส่ใจลงไป ความถี่และต่อเนื่องอันนี้ จะทำให้เกิดความตื่นตัว It's important to keep the flow of mindfulness through what we're practicing, through the rhythmic action. As a matter of fact, you should be keeping this rhythm or this mindfulness rhythm um, from the morning until you go to bed, from waking up until you go to sleep. You should be active all the time. การปฏิบัติแบบนี้นี่ มันเป็นกระบวนการที่ฝึกฝนพัฒนาจากด้านในจริง ๆ ถ้าเราปฏิบัติอย่างต่อเนื่องมีความเพียรต่อเนื่องเนี่ยผลลัพธ์มันจะออกมาชัดเจนพวกเราถ้าเป็นคนไทยนี้ เราคงเคยไปร่วมกิจกรรมงานศพงานบวชงานแต่งงานขึ้นบ้านใหม่ พระสงฆ์นั่นจะสวดมนต์เราเคยฟังเรื่องสวดโพชงเจ็ดนะพวกเราคงเคยจะได้ยิน พระสวดนะโกจังโกสติ สังกาตัวตมานังวิจโยตตาเรียมปิติปัสสติโปจังกาสเคยได้ยินไหม เคยไหม อาจจะไม่เคย เคย ก็ช่างไม่เคยก็ช่างละ แต่เขาว่าอย่างนี้นะ กระบวนการพัฒนาสติสัมยะองค์แห่งการรู้แจ้งมันจะมีวิวัฒนาการมันไปตามลำดับ อันดับแรกนั้น สติสัมโพชฌงหมายถึงว่าความที่มีความรู้เนื้อรู้ตัวเปลี่ยนไปเห็นการเคลื่อนไหวของกายและจิตอยู่อย่างต่อเนื่องตัวนึงเมื่อมีสติองค์แห่งสติตั้งลงปั๊บเนี่ย ธรรมวิจยะ ธรรมวิจยะ ไม่ใช่การคิดทำนะ การสอดส่องทำหมายถึงว่า เมื่อเธอเริ่มเคลื่อนไหว กายกับใจเริ่มอยู่ด้วยกัน เธอจะเริ่มสอดส่องว่า อ๋อ แค่รู้เคลื่อนรู้ไหวเดี๋ยวเบื่อเดี๋ยวเซ็งเดี๋ยวง่วง พอรู้ถี่ เข้าถี่เข้าสองวันสามวัน เธอจะเริ่มเห็นว่า แม้แต่เคลื่อนไหวนี่จะเริ่มเห็นการปวดการเมื่อยพิบตากืนน้ำลาย เห็นกาย เห็นกายในกายที่ปรากฏซ้อนขึ้นมา อย่างชัดเจน เห็นแบบ ผู้รู้ผู้เห็นกับผู้เป็นนี่จะแตกต่างกัน ถ้าเห็นแบบเป็นผู้รู้ผู้เห็นจะเห็นสังเกต ขณะที่พลิกมือขึ้น ยกมือขึ้นอย่างเงี้ยกายไหวใจรู้กายไหวใจรู้ เย็นร้อนอ่อนแข็งเจ็บปวดเมื่อยเพลียพิบตาขึ้นมามันก็จะปรากฏออกมา ความรู้จากรู้ที่ขณะ รู้ทิ้งหลง รู้หลง รู้หลง เมื่อซ้ำเข้า ซ้ำเข้าซ้ำเข้า จะเกิดความตั้งมั่น แล้วจะเห็นอาการกายกายในกายซ้อนขึ้นมาชัดเจน เป็นความรู้ตัวทั่วพร้อม ความรู้ตัวทั่วพร้อมนี่ไม่ใช่คิดเอามันจะเกิดจากการสั่งสมแห่งความรู้ทีละขณะทีละขณะเมื่อตามย้ำตามซ้ำจนเกิดสภาพคล่องตัวระดับหนึ่ง จะเริ่มเห็นความรู้ทั้งเนื้อทั้งตัวขึ้นมา หลายท่านสังเกตถ้าทำสองสามวันจะเริ่มเห็นว่า บางครั้งเราพลิกมือยกมือไปยกมือมา เอาไปมาเอ๊ะส่วนที่เราไม่ได้สังเกต เช่นพริบตา คือน้ำลายเย็นร้อนอ่อนแข็ง มันจะปรากฏขึ้นมาพร้อม ๆกัน ให้เห็น นี่เป็นข้อแรกเลยเจ้าค่ะในครูชงเจ็ดหรือว่าเป็นสรุปเจ้าค่ะมันจะเชื่อมต่อกันไป um, he's talking about what is supposed to happen when you practice mindfulness continuously The goal of all of this is to develop a complete self-awareness, rutua tuapram. Um, when you keep practicing you will start to notice many things. You start to observe not only sensations but feelings to the point where you could even see a body within a body. And um, you would come to the realization of all your emotions, your movements, um, all the sensations of things, coldness, the heat, the um, the strength, the weaknesses. You come, you come to understand the delusion of, that the mind creates. Eventually, if you keep practicing with this movement, it will accumulate the understanding. Your mind will start to become more clever, it will become more clearer y o will accumulate the understanding of how all these sensations and feelings are formulated ถ้าเรากระทำความเพียรแล้วมันมันไม่ต่อเนื่อง เบื่อเราหยุด หรือว่าเราทำทั้งวันแล้ว แล้วก็ตอนเย็นมาเราก็ปล่อยทิ้งเราคุยกันบ้าง หรือเล่นสนุกเผลอเนื้อเผลอตัวกันบ้าง ความเพียรที่ต่อเนื่องไม่มี ความเพียรหมายถึงความกล้าหาญที่จะจ่อต่อสู้กับปัญหาอุปสรรค เบื่อเกิดขึ้นง่วงเกิดขึ้น เราสามารถยืนอยู่กับการเคลื่อนไหว สามารถข้ามพ้นสภาพอันนี้ไปก็เรียกว่า สติ ธรรมวิจยะแล้ววิริยะ เมื่อวิริยะมันสมบูรณ์ภาวะแห่งความรู้ตัวมันเริ่มต่อเนื่อง ต่อเนื่องเบื่อเกิดขึ้นเราไม่ถอยง่วงเกิดขึ้น เราไม่ถอยสำรวมระวังไม่คลุกคลีตั้งแต่ตื่นนอนจนถึงนอน เมื่อมันรวมตัวกันเข้ารวมตัวกันเข้า มันจะเกิดสภาพแห่งความเบากายเบาใจ เกิดปีติเกิดความอิ่มใจโปร่งโล่งแต่ก่อนนั้นตื่นขึ้นมามันจะหนักโนเนีย สังเกตถ้าใครทำต่อเนื่องสองสามวันจะสังเกต บางครั้งเนี่ยตีสี่ตีห้าเราจะตื่นก็ลำบากแล้วพอถึงวันที่สองที่สามโดยเฉพาะวันนี้ถ้าท่านใดตั้งใจทำดีๆ มันจะตื่นก่อนเวลาด้วยซ้ำไป จะรู้สึกตื่นมาแล้วอิ่มสดชื่น โปร่งคลาย ถ้าทำจนเต็มที่พอถึงจุดหนึ่งในช่วงที่เราทำเนี่ย จะเกิดภาวะเบากายเบาใจอย่างเต็มที่เลย อิ่มเอิบคล่อง ตาใสหูใส มองใบไม้มองต้นไม้ บทสนทนาภายในเรามันจะเริ่มเงียบลง เงียบลง เงียบลง เกิดปรีติ เกิดเบากายเบาใจ ตัวนี้มันจะเชื่อมต่อให้เกิดความตั้งมั่น เกิดสมาธิคำว่าสมาธิไม่ใช่การนั่งนิ่งๆ สมาธิไม่ใช่การนั่งหลับตาพุโทโธยุบหนอสมาธิก็ไม่ใช่การยุบหนอสมาธิเป็นอาการของจิต ที่ตั้งมั่น คำว่าตั้งมั่นนี่คือ มันตั้งมั่นมั่น เหมือนต้นเสานี่ตั้งมั่นมั่น มีอะไรมาชนมันมันไม่ล้มเขาเรียกว่าตั้งมั่น สมาธินี่คือตั้งมั่น ช่วงที่เราไม่ตั้งมั่น ยกมือไปยกมือมา พอเบื่อปับ๊บ หาทางง่วงปับ๊บเราแช่อยู่กับความง่วง เวลาความคิดโผล่ขึ้นมาเราจะคิดมันไปกับมันเลย คิดเรื่องบ้าน เรื่องที่ทำการทำงาน คิดแล้วไม่ยอมสลัดออก มันชนปับ๊บมันล้มไปกับความคิด ความเบื่อมาชนปับ๊บล้มไปกับความเบื่อ อยากเลิกทำ หา อะไรทำไม่ได้ ไปตักน้ำซะหน่อยก็ได้ทีน้ำทิ้งล้างหน้าเอาไปเติมน้ำออกจากทางจงกรมหน่อยก็ยังดีนี่ปวดเยี่ยวไม่ปวดก็ไม่รู้ ขอแวะเข้าห้องน้ำหน่อย มันจะหาทางนี้หมายถึงว่าความตั้งมั่นไม่เกิด มันจะชนเราล้ม ชนเราล้ม ถ้าตั้งมั่นปั๊บสิ่งเหล่านี้เกิดเหมือนเดิม เบื่อเกิดเหมือนเดิมง่วงบูบบ้ามาเหมือนเดิม แต่ระยะมันจะสั้นลง มันจะเปลี่ยนเร็วเปลี่ยนเร็ว ความคิดที่เคยลากเราไปยาวๆมันกับความคิดความเบื่อมันจะเริ่มสลัดออกสลัดออกไวไวแล้วก็ถอยกลับได้ไว มีความตั้งมั่นเกิดขึ้น เกิดความผ่อนคลายขี้คลายแต่จะต้องเชื่อมต่อกันระหว่างความรู้สึกตัวต่อเนื่องสอดส่องตนเองเห็นกายเห็นใจชัดเจน ถ้ากระบวนการทั้งเจ็ดกระบวนการนี้เชื่อมต่อกันผลลัพธ์จะปรากฏออกมาทีเดียวเ a feeling of something very light. You, your body would feel light and your mind should be clean and refreshed the whole time. And if you keep on practicing with determination, you would find that even in the morning, you, do, you will want to get up even earlier, that your mind will stay refreshed the whole day However, there might be some hindrances that will challenge you. For example, you might feel the boredom, you might feel tired, you might feel that you have distractions and you want to do this and that, you want to go here and there. And all these things are hindrances. And um, therefore, if you practice, you, have been practicing long enough, you will de- develop what is called strong determination to overcome these hindrances. Um, so just keep noticing yourself and, and start and try to to be diligent in the practice, and then you see the result. ที่กล่าวมาทั้งหมดนี้มันเป็นเป็นกระบวนการตามธรรมชาติที่ต่อเนื่อง ถ้าทำถูกสัดส่วน แต่ถ้าเราทำไม่ถูกสัดส่วนขาดขั้นตอนใดขั้นตอนหนึ่งโดยเฉพาะความตั้งใจและก็ความเพียรพยายามที่ต่อเนื่องมันจะ ผลลัพธ์มันจะยังไม่ชัดเจน You he emphasizes the determination and the diligent practice. Um, he emphasizes that you have to continuously practicing this. Um, otherwise, the outcome may not be as uh, it should be. So. Um, So just keep practicing basically. วันนี้เป็นวันที่สี่ โดย โดยปกติทั่วไปวิธีการปฏิบัติแบบนี้ สามวันเป็นการปูพื้นฐานความเข้าใจ พอสู่วันที่สี่จะเป็นช่วงการเก็บปฏิบัติอย่างต่อเนื่องอเรื่องกับสื่อเกี่ยวกับกิจกรรมอะไรต่าง ๆ จะน้อยลง จะเน้นการสำรวมระวังมากขึ้นสำรวมการพูดสำรวมการกระทำที่ไม่จำเป็น หลังจากนั้นจะพยายาม สนใจการเคลื่อนไหวทั้งในรูปแบบและนอกรูปแบบทำให้มันคลี่คลายให้มันสนิทแนบแน่นขึ้น The first three days were basically the introduction to lay out the foundation of understanding to this practice. Um, therefore, in the first three days, there were a variety of activities. There were media, um, videos, um, presentations. However, starting from today, all of that will be reduced, including your own actions, your own distractions. So you need to to take notice that um, you speak less and you do less. And you try to keep all your actions to the minimal, especially the talking. Yak สามสี่วันแันนี้มันดีขึ้นหรือยังเนี่ยรุ่งอรุณของการปฏิบัติที่เริ่มจับทางได้ดีเนี่ยมันจะมีสิ่งหนึ่งคือมันสนุกในการทำ เริ่มมีฉันทะมีความรู้สึกสนุกในการทำรู้สึกทำแล้วชอบที่จะทำสนใจที่จะทำ แล้วบางทีเนี่ยเวลาเราเดินไปนอกรูปแบบบางทีเพ้อเพ้ออยู่มันกลับมารู้ตัวเอง บางทีแปลงฟันอยู่มันกลับมารู้ตัวเอง รือเดินเดินเล่นๆไม่ใช่เดินจงกรมมันกลับรู้การเหยียบการกระทบได้แสดงว่าจิตมันเริ่มคุ้นอันนี้ When your mind starts to be trained, your mind will start noticing little movements, even when you are not doing this rhythmic action, even when you are not in the practice during the day. Your mind will sometimes notice the stepping, the sensation of your feet or your hands or your body. ถขาว่าแล้วนะการเจริญสติหรือวิธีปฏิบัติแบบนี้ไม่ใช่เรื่องทฤษฎีเลย แต่เป็นเรื่องของการกระทำ การซ้อมถ้าว่าแล้วนี่ทฤษฎีมีส่วนเกี่ยวข้องอยู่สัก 30%นั้นแหละนอกนั้นเป็นช่วงของการปฏิบัติการ การเจริญสติหรือการกระทำอันนี้มันเป็นการซ้อมให้เกิดความคุ้นชิน เป็นการสร้างความเคยชินใหม่เป็นการสร้างความเคยชินอันใหม่ขึ้นมา แต่ก่อนนี้เราจะลุก ไม่รู้เนื้อรู้ตัวกับการลุก เราจะนั่งไม่รู้เนื้อรู้ตัวกับการนั่ง ตั้งแต่เกิดมาเราเรารู้น้อยมากนี่อะไรเนี่ย นี่นี่อะไร กล่องกล่องกล่องอันนั้นอ่านว่าอะไร กล่องนั้นน้ำดื่มลมโพสี จริง ๆ ไม่ได้ถามเรื่องน้ำดื่มถ้าใครเหลียวไปอย่างนี้ เห็นคอตัวเองเหลียวไปพร้อมกันเนี่ย เห็นไหมเมื่อกี้ สัมผัสได้ไหมว่าขณะที่เหลียวไปอย่างนี้ มันเห็นรูปของตัวเองไหวบุบไปพร้อมกัน สัมผัสได้ไหม ไม่ได้ มันพุ่งไปที่ล่มโพสีนุ่นนี่แหละอัตมาจะพยายามจีว่า เราสร้างความเคยชิน ความเคยชินนี้การเคลื่อนตัวของเราแต่ละขณะจะเป็นไปตามแรงเร้าข้างนอก แล้วมันจะเป็นไปตามความเคยชินอย่างนี้พอเรามาฝึกอันนี้มาซ้อมที่จะเคลื่อนเหลียวเนื้อเหลียวตัวไป ให้กายกับใจมันไปพร้อมกัน การทำอย่างนี้นะ มันจะมีดีอย่างไร มีผลอย่างไร พูดไปเท่าไหร่ก็ได้ แต่ถ้าคุณไม่ประจักษ์ไม่สัมผัสอาการอย่างนี้ จะไม่รู้เลยเอ why we're doing this and how it becomes like this But the essence of all of this is actually in the practice. So even though you don't understand the language, if you keep practicing, what occurs as an experience to your mind and your body will teach you something. And he gave an example of looking at the box and what is written on the box. And uh, he asked, do we know what is written on that box? So if we turn it habitually, when we read it, then that's an habitual action and it is not the way you're acting out of your mindfulness. So what we're doing here is supposed to be a training, a practice to, to change our habit from that kind of instinctual habit to a new habit, a habit of full mindfulness. การฝึกฝนอันนี้มัน ขณะเราตั้งใจอยู่มันก็ยังรู้บ้างไม่รู้บ้างขณะเราพยายามบรรจงทำบรรจงยก บรรจงเดินบางทีความคิดก็ลากไป ความง่วง ลากไป ความเบื่อลากไป เผลอรู้ตัวได้น้อย เมื่อเราซ้อมบ่อยเข้าบ่อยเข้าจะเกิดความเคยชินความคุ้นเคย เหมือนเหมือนกับ เราสมมติ่เราไปติดต่อผู้ใหญ่สักคนหนึ่งสมมติว่าท่านเป็น อธิบดีเป็นรัฐมนตรีสักคนเราไปเจอท่านใหม่ๆเราจะรู้สึกไม่คุ้นเคย มานี้เราจะเกรงเราจะไม่ไม่สนิทสนมพอเราไปบ่อยเข้า ไปติดต่องานกันบ่อยเข้าบ่อยเข้าบ่อยเข้าบ่อยเข้า มันจะเกิดความคุ้นชินความคุ้นเคย พอไปถึงปั๊บซะว่า เดือนหนึ่งสองเดือน เป็นปีที่เราเที่ยวไปหาท่านนี้ วันแรกที่เราไปกับ เป็นปีที่เราไปจะต่างกัน พอวันแรกนี่ไปถึงตั้งแต่หน้าด่านเนี่ยยามก็จะตรวจบัตรมายังไง ติดต่อใคร พอไปถึงท่านเราก็จะเกรงนะจะ ไม่คลาย พอเราทำบ่อยเข้าไปเจอกันบ่อยเข้า ยามเขาไม่ตรวจบัตรเราเลย จนไปถึงท่าน ก็จะเกิดความสนิทสนมคุ้นเคย ความรู้เนื้อรู้ตัวกับความคุ้นเคย อันเนี้ย เป็นความสนิทสนม เป็นความคุ้นเคย เป็นความชินอันใหม่ ที่จะรู้เนื้อรู้ตัว เท่าทันอาการทางกาย เคลื่อนไหว อาการทางจิตที่นึกคิดปรุงแต่ง อารมณ์ที่วูบไหวขึ้นมา จะถูกรู้ถูกดูอย่างเคลื่อนไปคล่องแคล่วว่องไว ไม่ใช่ว่าเราจะต้องทำใหม่ ๆ นี่ทำมันเหมือนเป็นภาระมากต้องตื่นมาบีบตัวเองให้เดิน บีบตัวเองให้ยกมือ เมื่อใดมันชินแล้ว มันจะไม่เป็นภาระ มันจะเป็นอุปการะเหมือนเรารู้สึกว่า ใครรู้สึกว่าลมหายใจเป็นภาระบ้าง โอ้หายใจมานานแล้ว เบื่อเลยกันเลิกหายใจดีกว่าไม่มี อันนี้เหมือนกันเราทำใหม่ๆจะรู้สึกว่าจะต้องเคี่ยวเข็นตัวเองให้ต้องฝืนต้อง เมื่อเราทำบ่อยเข้า จนเกิดสภาพคล่องคุ้นชินเนี่ย จะเป็นอุปการะยิ่งกว่าลมหายใจเสีย so in this new training uh, to obtain a new habit it's based on the principle of accumulation you need to accumulate this skill this new skill of mindfulness until it becomes your second nature It is almost like when you are meeting somebody who is a stranger in the beginning, you might feel awkward, you might feel that it's not very natural in the beginning, or you know, you might even feel uncomfortable with it, but after you've been training for a certain period of time, then your mind will start to be tamed, it will start to be um, familiar with this new habit, and then eventually it'll become your second nature. So instead of being a burden, you would feel that mindfulness becomes your real nature. In ช่วงท้ายนี้ให้ถามดีก่อนเนาะ มีคำถามอะไรไหมขออนุญาตถามค่ะเจ้าค่ะ ถ้าเวลาที่เราฝึกไปเนี่ย เรา ท่าท่าจริญสติท่านี้เราเคยชินกับท่านี้ไปแล้ว เนี่ย จนกระทั่ง เราไม่ได้คิด ไม่ได้ใช้ความคิดกับท่าเนี่ยแล้วอืมสติจะมาอย่างไงจ้ะคะคำถามนี้ อาตมาไม่เข้าใจทำใหม่สมมติว่าเราเราทำท่าแบบนี้ไปเรื่อยเราจะต้องมีสติกับทุกอิริยาบถทุกครั้งใช่ไหมจ๊ะคะทุกครั้งที่ยกมือขึ้นต้องมีสติตลอดเวลาใช่ไหมจ๊ะคะแต่บางทีเราทำทำไป มันกลายเป็นอะไรที่ค่อนข้างจะเร็วจ้ะค่ะ อย่างนี้สติก็ต้องเร็วด้วยใช่ไหมจ๊ะ แล้วสมมติว่าเราทำไปบางทีมันรู้สึกเหมือนตัวเราหายไปเลยอย่างเงี้ยไม่อยู่แล้ว ไม่มีมือไม่มีตัวตน ไม่มีอะไรเลยเลยแต่ความว่าง ว่าเป็นความสว่างเป็นความว่างอย่างเดียวอย่างเงี้ยจ้ะเราควรต้องปฏิบัติตัวยังไงจ้ะท่านเวลาเรายกมือนี่นะเราไม่ได้คิดเรื่องยกมือนะจริงๆหมายถึงแค่สัมผัสลงไปว่า ขณะที่เคลื่อน ขณะที่กระทบนี่ขณะที่ไหว กระทบปั๊บรู้เคลื่อนปั๊บรู้ไม่ใช่กำลังคิดเรื่องมือ อันนี้อันหนึ่งนะเมื่อกระทบรู้สัมผัสรู้เรียกว่ารู้ตัว สดสดชัดชัดอย่างนี้ เมื่อทำไประยะหนึ่งเนี่ยมันจะเกิดความสอดคล้องกันกายไว้ใจรู้กายไว้มันเรียงตัวกันเข้าตีเข้าตีเข้าใหม่ๆ เผลอคิดกลับมาเผลอคิดกลับมา พอถึงช่วงหนึ่งที่กายกับใจมันสัมพันธ์กันเนี่ยความคิดมันจะเข้ามาแทรกน้อย แล้วมันจะเกิดความตั้งมั่น ถ้าตั้งมั่นชัดเจนสบาย สติสัมยาที่ถูกรู้เนี่ยมันจะรู้ชัดเจน ตาเห็นหูได้ยินกายไหวใจรู้ ความคิดวูบว่าขึ้นมาจะรู้ แต่ถ้าเรารู้ใส่ใจมากเข้าจ้องเข้าจ้องเข้าจนมันดิ่งลงไปสู่ ว่างจนไม่ไม่เห็นกายไม่เห็นใจมันจะเป็นอาการของสมถะเป็นอาการของสมาธิ ถ้ามันโล่งๆจนไม่รับรู้อะไรเลยเนี่ยให้กระตุกสบายๆขึ้นมากระตุกให้ตื่นตัว แล้วถ้าว่างเกิดขึ้นอ่า บางท่านทำไปถึงระยะหนึ่งเนี่ยมันจะเกิดความเบากายเบาใจโป่งโล่ง สักระยะหนึ่งบางทีอ่านห้านาทีสามนาทีปรากฏ อย่าไปประคองอาการโปร่งอาการโล่ง อย่าไปดึงความโล่งความโปร่งไว้ ให้อยู่กับการเคลื่อนไหว รู้สึกรู้สึกไว้ เพราะความโล่งก็ดีความโปร่งก็ดี เป็นสิ่งที่จิตเข้าไปรู้ เป็นสิ่งที่ถูกรู้เท่ากัน ถ้าเรารู้อารมณ์ที่เกิด อย่างเช่น ที่ให้ยกมือเพื่ออะไร เพื่อให้มีฐานที่ตั้งแห่งการเฝ้ารู้เฝ้าดู รู้สึกไว้ไปไว้มา เบื่อเกิดขึ้น รู้สึกตัว เบื่อกับความรู้สึกเป็นคนละอย่างกัน เบื่อจะเป็นสิ่งที่ถูกรู้เท่ากัน เบื่อเกิดแล้วก็ดับ พอทำไปสักระยะหนึ่ง เกิดความฟุ้งความคิดปรุงแต่งขึ้นมา ความคิดปรุงแต่งถูกรู้ แต่ก็รู้สึกตัวอยู่ ความคิดปรุงแต่ง ฟุ้งฝันขึ้นมา ถูกรู้จิต รู้อันนั้นก็ดับไป พอทำไปสักระยะหนึ่งเกิดสมาธิเกิดความโล่งโปร่งขึ้นมา เบากายเบาใจขึ้นมา ก็รู้สึกตัว ความรู้สึกตัวก็จะไปเห็นว่าความโล่งความโปร่ง ก็เป็นสิ่งที่ถูกรู้เกิดแล้วก็ดับเท่ากัน เบื่อก็เกิดดับฟุ้งซ่านก็เกิดดับ ความสงบก็เกิดดับ แต่ความรู้สึกตัวนี้เป็นหลัก เพื่อจะเฝ้าเห็นว่าอาการที่เกิดกับใจของเราทั้งหมดนั้น เป็นสิ่งที่ถูกรู้แล้วจะแสดงไตรลักษณ์ให้ดู ไม่ใช่ว่าเราทำอันนี้ไปเพื่อไปเอาความสบาย ไปเอาความว่างไปเอาความสงบหรือไปขบคิดหลักคำลึกๆ ซึ่งน่าไม่ใช่ นั้นการกระตุ้นการเคลื่อนไหวนี้ เพื่อให้เกิดสภาวะตั้งมั่น ตั้งมั่นเพื่อเฝ้าดูอาการกายตรงตามที่มันเป็นจริงหนึ่งเดี๋ยวมันปวดมันเมื่อยแต่ก่อนนี้ถ้าเราไม่ตั้งมั่นกับการเคลื่อนปวดมันก็บีบคั้นใจให้เราอยากเลิกพอสบายเราก็อยากอยู่กับมัน นั้นจึงมีแต่ตัณหาและทิฏฐิ มีผู้ได้มีผู้เสีย ถ้าเบารู้สึกอู้เราได้อะไรขึ้นมา ถ้ามันหนักมันเบื่ออู้วันนี้ไม่ได้อะไรเลย ไม่ปฏิบัติธรรมแบบนักคานะ แบบนักสังเกตการแบบผู้ดูผู้รู้ไม่ใช่ผู้เป็น so I asked him about um, the actually the differences between thinking about your movement your hands and how the mind works and to summarize what he mentioned um, he basically said that it's not about thinking, it's not about thoughts, um, we are doing this in order to to get to know what mind is. Mind is something that can know. Mind is not your thinking. Um, when you move your hand like this, it's supposed to bring your mind to work together with your physical vibration. Um, when your mind and your movement becomes one, then you take notice of all the sensations or feelings as though there was someone else observing all these things, as though there is a knower who is not actually you is not you. There's a knower called the mind who's taking the notice of all these things, um, and your job is just to allow the mind to observe the changes, um, the instability, the impermanence of all the sensations, the feelings, the boredom, the pain, the sleepiness, the laziness, everything, including your physical feelings. Um, and and to, to allow the mind to show up, to allow the mind to to be to be present you need to, to keep practicing and then it'll show itself. ถ้าอย่างนั้นถ้าเราเคลื่อนไหวไปทั้งวันเนี่ยแต่เราก็คิดไปทั้งวันด้วยนะครับมันมันจะเป็นยังไงครับเห็นว่ามันจะมันจะดีมันจะเสียหรือว่ามันควรทำยังไงครับผมเราก็ทำได้เรื่อยๆครับแต่เราก็คิดเรื่องนี้จบเราคิดเรื่องใหม่แต่ก็ทำตลอดอย่างนี้ครับมันจะเป็นยังไงมันจะเป็นยังไงใช่ไหม พรดะว่ามันมันมันจะได้ในห้องไหมครับ หรือหรือมันเป็นไปได้ไหมหรือว่าผมก็งงว่าเเราก็ทำเราก็ทำแบแต่เราก็เราก็คิดเอาเรื่องนี้จบแล้วก็กลับมาเราคิดอีกแต่ก็ทำอยู่ตลอดอะไรเงี้ยครับ เธอทำถูกแล้วเธอทำถูกแล้วจริงๆคนทุกคนเนี่ยบทเคลื่อนไหวภายในเนี่ย บทสนทนาภายในมัน มันวิ่งวิ่งวิ่งตลอดคุณไม่เห็นมันนะ กระจกของคุณมันมัวมาก แต่พอคุณเริ่มมาเขย่าธาตุรู้อันนี้ คุณจะเริ่มเห็นว่าจิตของคุณมีภาระ มากเลยเดี๋ยวอันโน้นคิด เดี๋ยวอันนี้คิดผุดพลายขึ้นมาตลอดไอ้เบื่อเซ็งนะ่ะมันหยาบเต็มทีแล้วนะแต่ความคิดที่วุบวับวุบวับในใจเราไปสระน้ำเห็นสระน้ำนะเห็นลายกระเบื้องสระน้ำไหมเห็นใบไม้ที่หล่นลงไปนั้นไหมทำไมเห็นเราดูส่วนหนึ่งเพราะถ้ามันไม่เห็นลายกระเบื้องมีใบไม้มี ถ้าน้ำมันขุ่นเห็นไหม เห็นไหม ไม่เห็น ถ้าน้ำมันกระเพื่อมมากเห็นไหม น้ำมันเดือดเห็นไหม ถ้าเอาสีไปสาดลงไปในน้ำเห็นไหมไม่เห็น จิตของเราเป็นอย่างนั้นนะ จิตที่เริ่มใสจะเริ่มเห็นว่าอะไรที่มันวูบวาบวุ่นไหวอยู่ในนั้นนะนะ ถ้าเมื่อใดก็ตาม จิตเราเริ่มกายกับใจเริ่มอยู่ด้วยกันจะเริ่มเห็นว่า โอ้โห เรานี่คิดอะไรเยอะแยะไปหมดเลย เดี๋ยวโน้นเข้ามา เดี๋ยวนี้เข้ามา ภาวะผ่องใสเงียบเรียบนี่มีนิดเดียว ส่วนใหญ่เราก็คิดเรื่องนู้นคิดเรื่องนี้แต่เวลายกมือไปด้วย เดี๋ยวก็คิดเรื่องนั้นคิดเรื่องนี้มันจะได้อะไรไหม ได้เห็นแล้วละ่ะว่าจิตนี้บังคับไม่ได้ สั่งให้มันเป็นอย่างนี้ไม่ได้นั้นเวลาเธออยู่กับการเคลื่อนไหวรู้สึกตัวไป ความคิดมันจะโผล่ไปโผล่มา เธอเพียงแต่แยกตัวออกมาอยู่กับการเคลื่อนไหว แล้วจะเริ่มเห็นจิตมันเลื้อยไปเลื้อยมาเลื้อยไปเลื้อยมา อย่าลืมว่า ไอ้จิตที่เลื้อยไปเลื้อยมานี่แหละ ถ้าเราไม่มีการรู้สึกตัวแล้วมันจะไม่เห็นการเลื้อยของมัน แล้วมันจะแว้งกัดออก เธอคิดเรื่องเศร้าหมองเธอคิดเรื่องไม่ดีที่เคยทำในอดีตปั๊บ บางคนเรื่องจบไปตั้งนานแล้ว พอมาคิดปั๊บร้องไห้เสียใจ มีพระที่เคยปฏิบัติอยู่ที่วัดด้วยกัน ปฏิบัติอยู่ด้วยกันใหม่ๆ เนี่ยท่านเดินอยู่กุฏิข้างๆกันเนี่ยมาเป็นกุฏิโปร่งๆหญ้าคาลุงๆเดินไปเดินมาเห็นแต่ท่านจับ ต้นเสาตีเขาปุ๊บปักปุ๊บปักจุดแล้วพอมาตักอาหารปั๊บเอ๊ะ เอาลุงลุงพี่ทำอะไรว่าผมเดินไปเดินมา ผมคิดถึงตอนนั้น ลงทุนกับเพื่อนขายผ้าที่โบเบแล้วเพื่อนมันโกง พอเดินไปเดินมามาคิดเรื่องนี้เวียนไปเวียนมาโอ้ยคิดไปคิดมากูอยากฆ่ามันจับคอตีเขาซะเลยมันเข้าไปในความคิดไอ้ภาวะอย่างนี้มันหนึบเข้ามาเลย รักก็ดีชังก็ดี แต่ถ้าเรารู้สึกตัวสิ่งเหล่านี้วูบวาบมาวูบวาบมา มันจะเหมือนเราเห็นหนังสือเห็นขวดน้ำ เห็นหนังสือเห็นบอกเราจะดูอยู่ตรงเนี้ย แต่ก่อนนี้ถ้าเราไม่มีการเคลื่อนไหวปั๊บมันคิดอะไรมันจะเข้าไปในนั้น แล้วความความคิดกับความรู้สึกที่เป็นไปในความคิดเขาเรียกว่า ความคิดอย่างมีอุปทาน กับความคิดอย่างไร้อุปทาน ความคิดที่ใช้สติปัญญากับความคิดที่ประกอบไปด้วยโมหะที่เรียกว่ามีอารมณ์ใช่ไหมจะแปลยังไงเนาะเอาเชิญแปล He asked about the stream of thoughts that enter your mind and they could influence your action or your behavior. And uh, our teacher gave an example of a meditator. Actually, he was a monk, and at one point, um, this meditator allowed his thoughts to occupy his mind and he thought about his past and he got angry, so he was kicking a pillar. and uh, that was an example of how we allow thoughts to overcome our mind. And actually, you are supposed to to be so clever to catch up with the mind. And, and that could only happen if your mind and your body work as one. And that you have the mindfulness, the complete mindfulness um, between how your mind have the tendency to escape, have the tendency to function very rapidly. Your mind is very fast. So this is why we're doing this, to, to retrain the mind, to know it, to understand it, to see it. So when the mind starts to, to move around, you catch up with it. You know that it's moving, you know that it's working, and you don't allow the thoughts to overcome your mind. มีอะไรต่อ จริง ๆที่บอกว่าเรายกมือแล้วเราเห็นความคิดเราเพี้ยนพ่านไปหมดอันนู้นอันนี้อันนั้นนะแยกตรงนี้ให้ดีนะเรายกเรื่องขึ้นมาคิดปรุงไปสนุกไป อันนี้ก็เรียกว่าเข้าไปในความคิด แต่ถ้ามันคิดวูบไป วูบมาพอรู้ปั๊บเราถอยมาอยู่กับการเคลื่อนไหวมันจะผ่านไปผ่านไป ทุกอย่างนะความคิดก็กระทำอย่างนี้ อารมณ์เช่นความรู้สึกสงบ สบายไม่สบาย ก็รู้สึกตัวแล้วก็เห็นสิ่งนี้ผ่านไปผ่านไป ไม่เข้าไปเอาไปเป็นกับสภาวะที่เกิดกับจิตทั้งหมด นี่คือการเจริญสติ การทำความรู้สึกตัวนี่คือทำเสทำซื่อๆทำเฉยๆทำลุ้นล้วน ไม่ได้ทำเพื่อเอาอะไร เคลื่อนไหวไปเคลื่อนไหวมา จิตสัมผัสกับการเคลื่อนไหว แล้วอะไรที่มันวูบว่าเข้ามาในจิตนี้ จริง ๆ ที่เราเคลื่อนไหวเพื่อสร้างความเคยชินกับอันนี้ เป้าหมายจริงๆ เนี่ยเพื่อให้เป็นที่ตั้งแห่งการดูจิตนุ่นนะ ไม่ได้เอาอะไรเคลื่อนไหวนี่นะนี่เป็นพัฒนาการที่เมื่อกายกับใจเริ่มสัมพันธ์กันมากขึ้น เราจะเริ่มเห็นความรู้สึกนึกคิดผู้บ้าขึ้นมา เราจะเริ่มเห็นว่าความคิดนี้เป็นส่วนหนึ่ง อาการของรูปส่วนหนึ่ง อาการของนามส่วนหนึ่ง ผู้ดูที่เห็นอาการกายอาการใจจะเริ่มเห็นความไม่ใช่สัตว์บุคคลตัวตนเราเขา เห็นความไม่เที่ยงเห็นกระบวนการที่เป็นสัจจะล้วนๆ when you do this practice, you're supposed to not to be thinking too much. As a matter of fact, this movement, if you keep doing it long enough, um, it's like the pool water he mentioned earlier. He, it's like pool water, then your mind will be able to to emerge basically, and your mind will be able to to take notice of all this movement and he said that um, if you practice long enough, it'll be very refined. Your your understanding the mind of the mind will be very refined. That it will be able to detect very minute details. For example, even when you're looking at objects, or even when you're looking at your own body or your movement, you notice that, that these are unstable molecules or something that's just appear and disappear, including the emotions. Um, your mind is the operator, the operator of how you perceive these things or how you feel or how you think about these things. You are the observer. Just take notice of how the mind works. Once you understand the mind, then you can control your mind. ถามอีกคำถามนึงครับ ความคิด ความคิดที่ที่เป็นความคิด ที่บอกว่ามันเป็นความคิดที่บอกว่า เราต้องรู้สึกตัวเนี่ย มันจำเป็นต้องสลับไหมครับ ความมันจะเกิดความคิดเออต้องรู้สึกตัวนะ ความคิดต้องรู้สึกตัวนะตอนนี้ความคิดต้องรู้สึกตัวนะ มันจำเป็นต้องสลับไหมครับ ถ้าเป็นการกระตุ้นเตือนซะว่าเราเพ้อเพ้ออยู่อ้าวไม่รู้สึกตัวนี่รู้สึกตัวนะ แค่เตือนตนเองสักระยะหนึ่งอย่างเงี้ยเป็นการคิดที่สอดคล้องกับปัจจุบัน อย่างนี้เป็นความคิดที่เราตั้งใจคิดขึ้นแล้วมีอุปการะต่อความรู้สึกตัว แต่ถ้ารู้สึกตัวนะ รู้สึกซ้ำๆอย่างนั้นก็ต้องสลัดด้วย เพราะเป็นการตกล่องอยู่กับคำพูดเดิมๆเป็นการบริกรรมขึ้นมาภายใน แต่ถ้าเพอเพไปหรือว่ามันมึงเอ๊ะกลับมารู้สึกตัวนะ หรือรู้สึกตัวนะกระตุ้นตัวเองสักครั้งสองครั้งให้มันกลับมาสัมผัสสภาวะนี้ อันนี้เป็นการกระตุกเป็นอนุสติได้เหมือนกัน แต่ถ้าเรา He was asking a very interesting, interesting question. He said that if, what if you tell your your mind to be mindful? That telling itself is a thought, isn't it? Is it okay to, to think to put that thought? And um, our teacher said that of course it's okay if you do it um, with uh, intention to awake yourself, but to keep repeating it is not okay because you, you fall into a pattern of repetition and then, then it's not good. วันนี้ก็สรุปว่าอันนี้ถือเป็นวัน เก็บปฏิบัติที่เข้มงวดขึ้นเรารับขอร้อง ให้เราเพิ่มความระมัดระวังในการพูดคุยในการคุกคีกัน ถ้าเป็นไปได้เราจะพูดคุยกันน้อยลง โดยเฉพาะเรื่องที่ยังไม่ไม่จำเป็นต้องพูดต้องคุย เวลาเดิน ออกจากที่ปฏิบัติปับ๊บเราจะพยายามอยู่คนเดียว เราจะไม่ตีคู่คุยกันกุ๊กกิ๊กกุ๊กกิ๊กเหมือนทุกวัน ถ้าทำอย่างนี้ได้สติสัมปยมจะอัพขึ้นมันจะดีขึ้นเร็วมาก so starting from today try to keep your contact with other people minimal try to not to talk or chit chat or do anything that will bring distraction to your mind and just uh, keep practicing that you notice the changes ก็ในตานี้ก็อนุโมทนาขอบคุณที่อดทนฟังขออนุโมทนาทุกท่านที่ตั้งใจท่านทั้งหลายจะได้เข้าถึงสัจจะเข้าความสบายกายสบายใจด้วยกันทุกคนทุกท่านเธอ